Ստեփանագերտի մամուլի ակումբն ավարտեց քաղաքացիական լրագրության հերթական դասընթացը։ Այս անգամ այն կազմակերպվել է Արցախի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներից տեղահանված անձանց համար։ Նախագծին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 17 հոգի։ Մրցութային կարգով 9 հոգի ընտրվել եւ մասնակցել են Խարամսիա դասընթացներին։ Դասընթացները ծրագրի համակարգողներից մեկի Ժաննա Գրիգորովայի խոսքով սովորաբար ավելի երկար են տևում 10 ամիս, բայց ներկա փուլում հարմար գտան ամփոփ դասընթաց կազմակերպել։ Ժամանակները փոխվում են սոցիալական քաղաքացիական ցանցերը տեղեկատվական դաշտում թելադրող են եւ քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող անձինք նույնիսկ եթե երբեք պրոֆեսիոնալ լրագրությամբ չեն զբաղվելու լրագրողական տարական հմտությունների ու գիտելիքների պետք է տիրապետեն համոզված է բանախոսը в последние десятилетия активное развитие социальных сетей привело к созданию новой профессии – блогер. И сегодня каждый гражданин, у которого есть активная гражданская позиция или какие-то особые знания в какой-либо из сфер, он э, может сам э, быть средством массовой информации. Но для этого, конечно, необходим какой-то инструментарий, какие-то навыки, какие-то элементарные знания. И вот пресс-клуб взял на себя такую функцию. Людям, которые хотели бы как-то себя проявить э, в медиа поле в информационном пространстве, помочь, э, приглашая э, экспертов, проводя тренинги, чтобы они освоили какие-то азы журналистского мастерства и узнали о том, как вообще работает информация, Հարթունքներն ամփոփելու ժամանակն է եւ դասընթացի մասնակիցներն ու դասընթացավարները կիսվում են ամիսներ տևած աշխատանքի արդյունքներով։ Լրագրող Մարինա Մկրտչյանն իր բազմամյա փորձն այս ամիսներին փոխանցել է դասընթացի մասնակիցներին։ Ասում է, չնայած դասընթացավարն ինքն էր ոչ միայն փոխանցել, այլև ստացել է գիտելիք ու դրական լիցքեր։ Այս խումբը երբ հավաքվեց, ես հենց առաջին պահից ես հասկացա, որ ուժեղ խումբ է լինելու։ Նախ հադրութեցիները շատ էին, մեր Ղարաբաղցիների մեջ հադրութցիները որոշակիորեն տարբերվում են։ Երկրորդը կային շատ այսպես անկախ մտածողության տեր, համարձակ մարդիկ, որը ես նույնպես հենց առաջին դասընթացից առանձնացրի ու ասացի, հա, իրանք աշխատանք կանեն, իրանք մոտ կստացվի։ Որոշ մարդկանց իհարկե իմ մեջ, իմ մտքում ես առանձնացրի ու այդպես է ստացվեց։ Ընթացքում ես իրենց ակտիվությունից տեսա, որ ես ճիշտ էի։ Եթե մարդը զգում է, որ ասելիք ունի եւ իր մեջ կա ճշմարտությունը տեղ հասցնելու մեծ ցանկություն ու դիրք, ուրեմն լրագրողի մասնագիտությունը իր համար է, ասում է Մարինեն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսօր բացարձակ են քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող անձանց համար, իսկ եթե դրան գումարվում է գրագետ մոտեցումն ու գիտելիքը, ապա նման անձինք չեն կարող աննկատ մնալ եւ կունենան իրենց գործատուին ու զարգացման հնարավորությունը։ Այս հարցում համոզված է ծրագրի դասընթացավարներից Նորայր Հովսեփյանը։ Դուք այսօր ունեք ազատ ապրանք արտադրելու հնարավորություն եւ տարբեր ցանցերում դրանք ներկայացնելու հնարավորություն։ Ու հավատացեք, որ լավ արտադրանքը միշտ էլ պահանջարկ ունենում է։ Մի անգամ կնայեն, երկու անգամ կնայեն, երրորդ անգամ կպահանջեն, չորրորդ անգամ կվճարեն։ Սա է կանոնը, կարծում եմ, որ բոլորը դել այդ ճանապարհով անցել եք տարբեր ոլորտներում, գիտեք, որ այդպես է։ Ձեզ հաջողություն, Շնորհանդեսին դասընթացի մասնակիցները հավաստագրեր ստացան, պատմեցին այս ընթացքում ստացած տպավորություններից։ Նրանցից շատերը իրենց ապագան լրագրության հետ են կապում։ Անուշ Սայյան։ Հնարավորություն է ընձեռնվել մեզ եւս մի մասնագիտությունում հմտանալ եւ մեր համար շատ հաճելի էր։ Նախ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այն մարդկանց, ովքեր իրենց լուման են ներդրել մեր այս աշխատանքում։ Դուք հասցրել եք տալ այնքան գիտելիք մեզ, որը կբավականեցնի մեր հա- հետագա աշխատանքներում։ Հարություն Անդրեասյան։ Ես ստացա առաջարկ ու առաջի սկորից հասկացա, որ իմ կոմֆորտի զոնայից դուրս եմ գալիս ու ամենակղխավոր բանը, որ ես ստացա այս ընդհանուր ցարումից, թե տոնայից ինձ դուրս հանելն էր։ Ինչ ընթացքում հասկացա, որ խնդրեմ ունեմ եմ հենց լրագրության մեջ, որ սահմանակցված չի իմ պատկերացումները։ Այսինքն ես ուզում եի անընդհատ ինչ որ եթե ֆիլմի վրա օրինակը բերեմ, 3 ժամանոց ֆիլմ կնկարահանեի, ամեն ինչի մասին կխոսեի, բայց հենց որ sense նայում են ահագին մեծ ինֆորմացիան ստիփված էինք տեղավորվել 19 րոպեի մեջ։ Նաև սովորեցի այդ եզրագծել իմ պատկերացումները։ Տաթևիկ Մկրտչյան։ Էլեն պետքա զանգահարենք տարահանված մի մարդու, ով որ պետքա ինքը իր բիզնեսը սկսել է զրոյից։ Ես հենց այդ ժամանակ հասկացել եմ ինչքան դժվար է լրագրող լինելը։ Երբ որ դու զանգում ես, դու պետքա իրանի տանաս այդ դաբրոն, որ հա կարաս իրանից նյութ վերցնես ու հասմա չէ, չեմ տալու։ Ես հիանում եմ ձեզանով, որ ամեն օր դուք մեզ համար նյութ եք պատրաստում, մեկ ինֆորմացիա ենք տեսնում։ Եվս 9 հոգու լրագրողական հմտություններ փոխանցելու համար մեծ թիմ թիմ է աշխատել։ Ծրագրի համակարգողներից Ալբերտ Ոսկանյանը մեկ-մեկ ներկայացնում է նրանցից յուրաքանչյուրին, նաև կարևորելու համար, թե ինչքան կարևոր է լրագրողական գործունեության մեջ թիմային աշխատանքն ու պատասխանատվությունը, նաև սեփական խոսքի հանդեպ։ Ծրագրի մասնակիցները օգտագործելով նոր ձեռք բերած գիտելիքները ֆիլմ են նկարահանել Շուշիի ու Հադրութի հին ու նոր կյանքը։ Ֆիլմը ոչ թե կորցրածի, այլ ունեցածի մասին է։ Անկախ նրանից, որ մեր քաղաքներն ու գյուղերը կորցրել ենք, դրանք շարունակում են մնալ մերը, քանի դեռ շարունակում ենք կրել մեր մեջ այն մշակույթը, որ մնացել է Հադրութից ու Շուշիից։ Սրփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։